illuminate your mind and learn about applicable truth one must know by the words of the Buddha over here every day with this program Pure Dharma on Radio Thailand ทำจิตให้ประพัสสอนและพบกับความจริงที่ท่านต้องรู้ในคำสอนของพุทธะที่ใช้งานได้จริง ทุกวันที่นี่กับรายการเพียวธรรมะ ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย read and presented by Venerable พระภัยบูรณ์อภิปุณโน from Forest Monastery วัดป่าดอนหายโศกอุดรธานีนำเสนอโดย ท่านพระอาจารย์ภัยบูรณ์อภิปุณโนวัดป่าดอนหายโศกจังหวัดอุดรธานี ภิกษุทั้งหลาย ที่ตั้งแห่งความเกียดคร้านแปดอย่างเหล่านี้ มีอยู่ แปดอย่างคือในกรณีนี้ การงานที่เธอจะต้องกระทำมีอยู่ แต่ว่าเธอผู้นั้นมีความคิดอย่างนี้ว่า ก็การงานเป็นสิ่งที่เราจะต้องกระทำ แต่ถ้าเมื่อเราไปทำการงานนั้นอยู่กายก็จะเหน็ดเหนื่อย เอาเถิดถ้าไกลในตอนนี้เราจะนอนใช้ก่อน ดังนี้ เธอนั้นก็นอนเสีย ไม่ปรารบความเพียรเพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุเ เพื่อทำให้ถึงสิ่งที่ยังไม่ถึง เพื่อกระทาให้แจ้ง สิ่งที่ยังไม่ได้กระทาให้แจ้งนี่เป็นที่ตั้งแห่งความเกียจคร้าน ข้อที่หนึ่ง Because there are these eight grounds of laziness. What eight? Here, a p i c k u has to do some work. It occurs to him, I have some work to do. While I am working, my body will become tired. Let me lie down. Then he lie down. He does not arouse energy for the attainment of as yet unattained, for the achievement of the as yet unachieved, for the realization of the as yet unrealized. This is the first ground of laziness. ภิกษุทั้งหลายข้ออื่นยังมีอีก การงานที่เธอกระทำเสร็จแล้วมีอยู่ แต่เธอผู้นั้นมีความคิดอย่างนี้ว่า ก็เราได้ทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็แต่เมื่อเราไปทำการงานนั้นอยู่ กายของเราก็เหน็ดเหนื่อย เอาเถิดถ้าใครในตอนนี้ เราจะนอนเสียก่อน ดังนี้ เธอนั้นก็นอนเสีย ไม่ปรารบความเพียรเพื่อบรรลุสิ่งที่ไม่บรรลุเพื่อทำให้ถึงสิ่งที่ยังไม่ถึง เพื่อกระทำให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ได้กระทำให้แจ้ง นี่เป็นที่ตั้งแห่งความเกียจคร้าน ข้อที่สอง again a piku has done some work it occurs to him thus I have done some work because of the work my body has become tired Let me lie down. Then he lie down. He does not arouse energy for the attainment of the as yet unattained, for the achievement of as yet unachieved, for the realization of the as yet unrealized. This is the second ground of laziness. ภิกษุทั้งหลายข้ออื่นยังมีอีกคือหนทางอันเธอจะต้องเดิน มีอยู่ แต่เธอนั้นก็มีความคิดอย่างนี้ว่าก็หนทางเป็นสิ่งที่เราจะต้องเดิน แต่ถ้าเมื่อเราไปเดินทางอยู่กายของเราก็จะเหน็ดเหนื่อย เอาเถิดถ้าไกลในตอนนี้ เราจะนอนเสีก่อน ดังนี้ เธอนั้นก็นอนเสีย ไม่ปรารบความเพียรเพื่อบรรลุสิ่งที่ไม่บรรลุเพื่อทำไปถึงสิ่งที่ไม่ถึง พื่อกระทำไม่แจ้งสิ่งที่ยังไม่ได้กระทำไม่แจ้งนี่เป็นที่ตั้งแห่งความเกียจคร้าน ข้อที่ 3 Again one has to make a trip it occurs to him thus I have to make a trip while traveling my body will become tired let me now lie down then he lie down he does not arouse energy for the attainment of the as yet unattained, for the achievement of the as yet unachieved, for the realization of the as yet unrealized. This is the third ground of laziness. ีิสุทธ์ทั้งหลายข้ออื่นยังมีอีก คือหนทางที่เธอเดินเสร็จเรียบร้อยแล้วมีอยู่ แต่เธอนั้นมีความคิดอย่างนี้ว่า ก็เราได้เดินทางเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็แต่เมื่อเราเดินทางนั้นอยู่ กายของเราก็เหน็ดเหนื่อย เอาเถิดถ้าไกลในตอนนี้ เราจะนอนเสียก่อนดังนี้ตอนนั้นก็นอนเสีย ไม่ปรารบความเปลี่ยนเพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้ถึงสิ่งที่ยังไม่ถึง เพื่อกระตัไห่แจ้งสิ่งที่ยังไม่ได้กระตัไห่แจ้งนี่เป็นที่ตั้งแห่งความเกียดคร้านข้อที่สี่ Again, one has made a trip. It occurs to him thus, I have made a trip. While traveling, my body has become tired. Let me now lie down. Then he lies down. He does not arouse energy for the attainment of as yet unattained, for the achievement of the as yet unachieved for the realization of the as yet unrealized. This is the fourth ground of laziness. พิกษุทั้งหลายข้ออื่นยังมีอีก คือเธอในกรณีนี้ เที่ยวแสวงหาอาหารในบ้านหรือนิคม ไม่ได้อาหารที่เลวหรือประณีต เต็มตามที่ต้องการ เธอนั้นมีความคิดอย่างนี้ว่า ก็เมื่อเราเที่ยวแสวงหาอาหารในบ้านหรือนิคม ไม่ได้อาหาร ไม่ว่าจะเลวหรือประณีต เต็มตามที่ต้องการ กายของเราก็เหน็ดเหนื่อยทำอะไรไม่ได้เอาเถิดถ้าใคร ในตอนนี้เราจะนอนเสียก่อน ดังนี้ เธอนั้นก็นอนเสีย ไม่ปรารบความเปลี่ยนนี่เป็นที่ตั้งแห่งความเกียดคร้าน ข้อที่ห้า again one has made a trip. It occurs to him thus, I have made a trip. While traveling, my body has become tired. Let me now lie down. Then he lies down. He does not arouse energy for the attainment of as yet unattained, for the achievement of the as yet unachieved, for the realization of the as yet unrealized. This is the fourth ground of laziness. ภิกษุทั้งหลายข้ออื่นยังมีอีก คือเธอในกรณีนี้ เที่ยวแสวงหาอาหารในบ้านหรือนิคม ไม่ได้อาหารที่เลว หรือประณีต เต็มตามที่ต้องการ เธอนั้นมีความคิดอย่างนี้ว่า ็เมื่อเราเที่ยวสแสวงหาอาหารในบ้านหรือนิคม ไม่ได้อาหาร ไม่ว่าจะเลวหรือประณีต เต็มตามที่ต้องการกายของเราก็เหน็ดเหนื่อยทำอะไรไม่ได้ เอาเถิดถ้าใครในตอนนี้เราจะนอนเช่ก่อน ดังนี้ เธอนั้นก็นอนเสียไม่ปรารบความเปลี่ยน นี่เป็นที่ตั้งแห่งความเกียดคร้าน ข้อที่ห้า again One has walked for alms in a village or town, but has not gotten as much food as he needs, whether cross or excellent. It occurs to him, I have walked for alms in the village or town, but did not get as much food as I need, whether gross or excellent. My body has become tired and unwieldy. Let me now lie down. Then he lies down. He does not arouse energy for the realization of the as yet unrealized. This is the fifth ground of laziness. อีกสุดทั้งหลายก็อื่นยังมีอีกคือเธอในกรณีนี้เที่ยวแสวงหาอาหารในบ้านหรือนิคม ได้อาหารเลวหรือประณีต เต็มตามที่ต้องการแล้ว แต่เธอนั้นมีความคิด อย่างนี้ว่าก็เมื่อเราเที่ยวแสวงหาอาหารในบ้านหรือนิคม ได้อาหารเลวหรือประณีต เต็มตามที่ต้องการแล้ว และกายของเราก็เป็นกายที่หนัก เหมือนเมล็ดถั่วถูกแช่น้ำพองทำอะไรไม่ได้ เอาเถิดถ้าไกลในตอนนี้ เราจะนอนเสียก่อน ดังนี้ เธอนั้นก็นอนเสีย ไม่ปรารบความเพียรเพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุ เพื่อทำให้ถึงสิ่งที่ยังไม่ถึง เพื่อกระทำให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ได้กระทำให้แจ้ง นี่เป็นที่ตั้งแห่งความเกียจคร้านข้อที่ 6 again one has walked for a r m s in a village or town and has gotten as much food as he needs, whether gross cross or excellent. It occurs to him, I have walked for alms in the village or town, and gotten as much food as I need, whether gross or excellent. My body has become as heavy and unwieldy as a heap of wet beans. Let me now lie down. Then he lies down he does not arouse energy for the achievement of as yet unachieved, for the attainment of yet unattained, for the realization of as yet unrealized. This is the sixth ground of laziness. พิสุทธิ์ทั้งหลายก็อื่นมีอีก เธอผู้นั้นมีความคิดอย่างนี้ว่า เพราะอาการป่วยเล็กน้อยนี้เกิดขึ้นแล้วแก่เรา มีข้ออ้างเพื่อจะนอน มีเหตุผลควรที่จะนอน เอาเถิดถ้าไร เราจะนอนเสียก่อนดังนี้เธอนั้นก็นอนเสีย ไม่ปรารบความเปลี่ยน นี่เป็นที่ตั้งแห่งความเกียกร้าน ข้อที่ 7 Again one is a little ill it occurs to him thus: I am a little ill. I need to lie down. Let me now lie down. Then he lies down. He does not arouse energy for the realization of the as yet unrealized. This is the seventh ground of laziness. คือเธอนั้นได้หายจากความเจ็บไข้แล้วไม่นานเธอนั้นมีความคิดอย่างนี้ว่า ก็เราเพิ่งหายจากความเจ็บไข้อย่างหนักแล้วไม่นาน กายของเรายังอ่อนเพลีย ยังไม่ควรจะทำอะไร เอาเถิดถ้าไกล เราจะนอนใช่ก่อนดังนี้เธอนั้นก็นอนเสีย ไม่ปรารุความเบียน เพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุ เพื่อทำให้ถึงสิ่งที่ยังไม่ถึง เพื่อกระทำไม่แจ้งสิ่งที่ยังไม่ได้กระทำไม่แจ้งนี่เป็นที่ตั้งแห่งความเกียจคร้านข้อที่8 Again one has recovered from illness soon after recovering it occurs to him thus I have recovered from illness I have just recovered from illness my body is still weak and unwieldy Let me now lie down. Then he lies down. He does not arouse energy for the attainment of the as yet unattained, for the achievement of the as yet unachieved, for the realization of the as yet unrealized. This is the eighth ground of laziness. ภิกษุทั้งหลาย ที่ตั้งแห่งการปรารบความเปลี่ยนแปดอย่างเหล่านี้มีอยู่ คือเธอในกรณีนี้ มีการงานที่จะต้องกระทำอยู่ แต่เธอผู้นั้นก็มีความคิดอย่างนี้ว่า ก็การงานเป็นสิ่งที่เราจะต้องกระทำ แต่เมื่อถ้าเราไปทำการงานอยู่ มันจะไม่เป็นการง่าย ที่จะทำในใจ ซึ่งคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าได้ เอาเถิดถ้าใคร เราจะรีบ ปรารบความเพียร เพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้ถึงสิ่งที่ยังไม่ถึง เพื่อกระทำให้แจ้ง สิ่งที่ยังไม่ได้กระทำให้แจ้งดังนี้เธอนั้นจึงปรารบความเพียรเพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้ถึง สิ่งที่ยังไม่ถึง เพื่อกระทำให้แจ้ง สิ่งที่ยังไม่ได้กระทำให้แจ้ง นี่เป็นที่ตั้งแห่งการปรารบความเพียร ข้อที่หนึ่ง pickles. There are these eight grounds of arousing energy. And what eight? Here, one has some work to do. It occurs to him thus: I have to do some work. While working, it wouldn't be easy for me to attend to the teaching of the Buddhas. Let me in advance arouse energy for the attainment of as yet unattained, for the achievement of as yet unachieved, for the realization of the as yet unrealized. Then he arouses energy for the attainment of the as yet unattained, for the achievement of as yet unachieved, for the realization of the as yet unrealized. This is the first ground of arousing energy วิสุทั้งหลายข้ออื่นยังมีอีก การงานที่เธอกระทำเสร็จเรียบร้อยมีอยู่ แต่ผู้นั้นมีความคิดอย่างนี้ว่า ก็เราได้ทำการงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็เมื่อเราทำการงานนั้นอยู่ เราไม่สามารถกระทำในใจ ซึ่งคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าได้ เอาเถิดถ้าใครเราจะรีบปรารบความเพียรเพื่อบรรลุสิ่งที่ไม่บรรลุเพื่อทำให้ถึงสิ่งที่ไม่ถึง เพื่อกระทำไปแจ้งสิ่งที่ยังไม่ได้กระทำไปแจ้ง ดังนี้เธอนั้นจึงปรารบความเพียรนี่เป็นที่ตั้งแห่งการปรารบความเพียรข้อที่สอง Again one has done some work it occurs to him first I have done some work. While working, it wasn't possible for me to attend to the teaching of the Buddhas. Let me now arouse energy for the attainment of the as yet unattained, for the achievement of the as yet unachieved, for the realization of the as yet unrealized. Then he aroused energy This is a second ground for arousing energy. วิสุทธ์ทั้งหลายข้ออื่นยังมีอีก หนทางที่เธอจำเป็นจะต้องเดิน มีอยู่ แต่เธอนั้นมีความคิดอย่างนี้ว่า ก็หนทางเป็นสิ่งที่เราจะต้องเดิน แต่ถ้าเมื่อเราเดินทางอยู่ มันจะไม่เป็นการง่าย ที่จะทำในใจ ซึ่งคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าได้เอาเถิดถ้าใคร เราจะรีบปรารบความเพียรเพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้ถึงสิ่งที่ยังไม่ถึง เพื่อกระทำให้แจ้ง สิ่งที่ยังไม่ได้กระทำให้แจ้งดังนี้ดังนั้นจึงปรารบความเพียรนี่เป็นที่ตั้งในการปรารบความเพียรข้อที่สาม Again one has make a trip it occurs to him thus I have to make a trip while traveling, it wouldn't be easy for me to attend to the teaching of the Buddhas. Let me in advance arouse energy for the attainment of the as yet unattained, for the achievement of the as yet unachieved, for the realization of the as yet unrealized. Then he arouses energy for the attainment of as yet unattained. This is the third ground of rousing energy. วิสุทธ์ต่งหลายข้ออื่นยังมีอีก เมื่อเธอได้เดินทางเสร็จเรียบร้อยแล้ว เธอผู้นี้ก็มีความคิดอย่างนี้ว่า ก็เราได้เดินทางเรียบร้อยแล้ว ก็แต่เมื่อเราเดินทางนั้นอยู่ เราไม่สามารถทำในใจ ซึ่งคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าได้ เอาเถิดถ้าใครเราจะรีบปรารบความเพียรเพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุ เพื่อทำให้ถึงสิ่งที่ยังไม่ถึง เพื่อกระทาให้แจ้ง สิ่งที่ยังไม่ได้กระทาให้แจ้งอย่างนี้ดังนั้นจึงปรารบความเพียรนี่เป็นที่ตั้งแห่งการปรารบความเพียรข้อที่สี่ Again, one has made a trip. It occurs to him thus I have made a trip. While traveling, it wasn't possible for me to attend to the teaching of the Buddhas. Let me now arouse energy for the attainment of the as yet unattained, for the achievement of the as yet unachieved, for the realization of the as yet unrealized. Then he arouses his energy. This is the fourth ground of arousing energy ปีสุดท้งหลายข้ออื่นยังมีอีกคือเธอในกรณีนี้ เที่ยวบินตบาดในบ้านหรือนิคม ไม่ได้อาหารเลวหรือประณีตเต็มตามที่ต้องการ เธอนั้นมีความคิดอย่างนี้ว่า เมื่อเราเที่ยวบินตบาดในบ้านหรือนิคม ไม่ได้อาหารเลวหรือประณีต เต็มตามที่ต้องการ แต่กายของเรา ลั์เป็นกายที่เบา ควรแก่การงานอยู่เอาเถิดถ้าไกรเราจะอาศัยกายที่เบา ควรแก่การประกอบการงานนั้นๆรีบปรารบความเพียรเพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุเพื่อทาให้ถึงสิ่งที่ยังไม่ถึง เพื่อกระทำให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ได้กระทำให้แจ้งหนังนี้เท่านั้นจึงปรารบความเพียรนี่เป็นที่ต่างแห่งการปรารบความเพียรข้อที่ห้า ิสุทั้งหลายข้ออื่นยังมีอีกคือเธอในกรณีนี้ เที่ยวบินตบาทในบ้านหรือนิคม ไม่ได้อาหารเลวหรือประณีตเต็มตามที่ต้องการเธอนั้นมีความคิดอย่างนี้ว่า เมื่อเราเที่ยวบินตบาทในบ้านหรือนิคม ไม่ได้อาหารเลวหรือประณีตเต็มตามที่ต้องการ แต่กายของเรากลับเป็นกายที่เบา ควรแก่การงานอยู่เอาเถิดถ้าไร เราจะอาศัยกายที่เบา ควรแก่การประกอบการงานนั้นๆรีบ ปรารบความเพียรเพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้ถึงสิ่งที่ยังไม่ถึง เพื่อกระทำไม่แจ้ง สิ่งที่ยังไม่ได้กระทำไม่แจ้งดังนี้เท่านั้นจึงปรารบความเพียรนี่เป็นที่ต่างแห่งการปรารบความเพียรข้อที่ห้า Again, one has walked for arms, in a village or town, but has not gotten as much food as he needs, whether gross or excellent. It occurs to him thus: I have walked for alms in a village or town, but did not get as much food as I need, whether gross or excellent. My body is light and wealthy. Let me arouse energy for the attainment of the as yet unattained, for the achievement of the as yet unachieved, for the realization of the as yet unrealized. Then he arouses his energy. This is the fifth ground of arousing energy. ภิกษุทั้งหลายข้ออื่นยังมีอีก เที่ยวบินาบาตในบ้านหรือนิคม ได้อาหารเร็วหรือประณีตเต็มตามที่ต้องการ และตอนนั้นก็มีความคิดอย่างนี้ว่าก็เมื่อเราเที่ยวแสวงหาอาหารในบ้านหรือนิคม ได้อาหารเร็วหรือประณีต เต็มตามที่ต้องการแล้ว แต่กายของเรา ก็ยังเป็นกายที่เบา ควรแก่การงานอยู่เอาเถิดถ้าอะไร เราจะอาศัยกายที่เบา ควรกับการประกอบการงานนั้นๆรีบปรารบความเพียรเพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้ถึงสิ่งที่ยังไม่ถึง เพื่อกระทำให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ได้กระทำให้แจ้งดังนี้เธอนั้นจึงปรารบความเพียรนี่เป็นที่ตั้งในการปรารบความเพียรข้อที่6 Again, one has walked for alms in a village or town, and has gotten as much food as he needs, whether cross or excellent. It occurs to him thus: I have walked for alms in the village or town, and gotten as much food as I need, whether cross or excellent. My body is strong and wieldy. Let me arouse energy for the attainment of the as yet unattained, for the achievement of the as yet unachieved, for the realization of the as yet unrealized. Then he aroused energy. This is the sixth ground of arousing energy. ภิกษุทั้งหลายข้ออื่นยังมีอีก แต่ผู้นั้นมีความคิดอย่างนี้ว่าก็อาพาธเล็กน้อยนี้เกิดขึ้นแล้วแก่เรา แต่มันอาจจะเป็นไปได้ว่า อาพาธนั้นจะลุกลาม เอาเถิดถ้าใคร เราจะรีบปรารบความเพียรเพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำไม่ถึงสิ่งที่ยังไม่ถึง เพื่อกระทำไม่แจ้ง สิ่งที่ยังไม่ได้กระทำไม่แจ้งเธอนั้นจึงปรารบความเพียร นี่เป็นที่ตั้งแห่งการปรารบความเพียรข้อที่7 Again one is a little ill it occurs to him thus I am a little ill it is possible that my illness will grow worse let me in advance arouse energy for the attainment of as yet unattained for the achievement of as yet unachieved for the realization of the as yet unrealized. Then he arouses his energy. This is the seventh ground for arousing energy. วิสุทธิหลายข้ออื่นยังมีอีก คือเธอเป็นผู้หายจากความเจ็บไข้แล้วไม่นานมีอยู่ แต่นั้นมีความคิดอย่างนี้ว่า ก็เราหายจากความเจ็บไข้แล้วไม่นาน แต่มันอาจเป็นไปได้ว่า อาการป่วยนั้นจะหวนกลับมาอีก เอาเถิด ถ้าใครเราจะรีบ ปรารบความเพียรเพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุ เพื่อทำให้ถึงสิ่งที่ยังไม่ถึง เพื่อกระทำให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ได้กระทำให้แจ้งดังนี้เธอนั้นจึงปรารบความเพียรเพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้ถึงสิ่งที่ยังไม่ถึง เพื่อกระทำให้แจ้ง สิ่งที่ยังไม่ได้กระทำให้แจ้งนี่เป็นที่ตั้งแห่งการปรารบความเพียรข้อที่8เหล่านี้แหละคือที่ตั้งแห่งการปรารบความเพียร8อย่าง Again one has recovered from illness soon after recovering it occurs to him thus I have recovered from illness just recovered from illness it is possible that my illness will return. Let me in advance arouse energy for the attainment of the as yet unattained, for the achievement of the as yet unachieved, for the realization of the as yet unrealized. Then he arouses energy for the attainment of the as yet unattained, for the achievement of the as yet unachieved, for the realization of the as yet unrealized. This is the eighth ground of arousing energy. Illuminate your mind and learn about applicable truth one must know by the words of the Buddha over here every day with this program, Pure Dharma, on Radio Thailand. ทำจิตให้ประพัสสอน และพบกับความจริงที่ท่านต้องรู้ในคำสอนของพุทธะที่ใช้งานได้จริง ทุกวันที่นี่กับรายการเพียวธรรมะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย Read and presented by Venerable พระภัยบูรณ์อภิปุณโน from Forest Monastery วัดป่าดอนหายโศกอุดรธานีนำเสนอโดย ท่านพระอาจารย์ภัยบูรณ์อภิปุณโน วัดป่าดอนหายโศก จังหวัดอุดรธานี